50 languages. 5. Sing. ประเทศและภาษา Països y llengües. John มาจากลอนดอน John és de Londres. ลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ Londres és la Gran Bretanya เขาพูดภาษาอังกฤษ Ell parla anglès มาเรียมาจากมาดริด La Maria és de Madrid มาดริดอยู่ในประเทศสเปน Madrid es troba a Espanya เธอพูดภาษาสเปน Ella parla espanyol.